yake kadhalika baada ya kutoka tumboni mihangaiko yake ya maisha ya hapa duniani mpaka kuhitimisha kwake na mashiri yake mwanadamu huyo ambapo atafikia yote hayo yameelezwa na hadithi hii nayo ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba hadathana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq asema ametusimulia sisi mtume sallallahu alayhi wasallam na hali ya kuwa yeye ni mkweli mwenye kusadikishwa إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة hakika mmoja wenu hukusanywa umbile lake katika tumbo la mama yake siku 40 hali ya kuwa ni tone la manii mwanadamu anaanza hali ya kuwa ni tone la manii katika tumbo la mama yake thumma yakunu alaqatan mithla dhalik kisha tone hilo la manii linakuwa ni pande la damu mfano wa siku hizo 40 thumma yakunu mudghatan mithla dhalik kisha linakuwa ni kipande cha nyama katika mfano wa siku hizo 40 thumma yursilu Allahu ilayhi almalak kisha Allah subhanahu wa ta'ala humtumia juu yake malaika fayanfukhu fihi ruh anavivia ndani yake roho wayumaru biarba'i kalimatin na huamrishwa malaika huyo kuandika mambo manne jambo la kwanza aliamrishwa malaika kuliandika kwa mtu huyo au kwa kiumbe hicho ambacho tayari ashakuwa ni mwanadamu bikatbi rizqihi kuandika riziki yake mahangaiko yake ya kutafuta riziki wakati wa uhai wake baada ya kuwa ametoka katika tumbo la mama yake na kuanza kujitegemea wa amalihi na matendo yake atakayoyafanya matendo mbalimbali ima ya kheri au ya shari yote yanaandikwa ndani ya wakati huo wa ajalihi na ajali yake inaandikwa kwamba wewe utaishi mpaka muda fulani wakati huo ukifika hakuna kubakia vyovyote iwavyo wataka hutaki utaelekea kwa Allah jalla wa ala wa shaqiyun au sa'idun na kadhalika atakuwa ni muovu au mwema yote hayo huandikwa ndani ya wakati huo hayo mambo manne yametimia malaika huyatimiza katika kiumbe huyo ambaye yuko katika tumbo la mama yake mahali ambapo panatisha ni kipande cha hadithi kinachofuatia alipowapia mtume sallallahu alaihi wasallam fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh na apa kwa Allah ambaye hakuna mwabudiwa wa haki asiyekuwa yeye inna ahadakum hakika mmoja wenu la ya'malu bi'amali ahli aljanna atafanya matendo ya watu wa peponi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraa mpaka itakuwa hakuna kilichobaki baina yake yeye na baina ya kuingia katika janna isipokuwa dhiraa kiasi kidogo anakaribia kufa kwake fayasbiqu alayhi alkitab kitamtangulia yeye kitabu yale maandishi yaliyoandikwa na malaika pale ilipoviviwa roho katika kiwiliwili chake fayamalu biamali ahli an-nar atafanya amali za watu wa motoni fayadkhuluha atauingia moto huo wa inna ahadakum na hakika mmoja wenu la ya'malu bi'amali ahli an-nar atafanya matendo ya watu wa motoni hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraa mpaka itakuwa hakuna baina ya umauti wake na baina ya kuingia katika huo moto isipokuwa dhiraa moja tu fayasbiqu alayhi alkitab yatamtangulia yeye maandiko kile kitabu yale maandishi yaliyotangulia fayamalu biamali ahli aljanna atafanya amali za watu wa peponi fayadkhuluha kisha ataingia katika pepo hiyo hadithi hii ayuha nas ukiisoma kwa mazingatio na vile walivyoeleza ahlul ilm huwezi kuacha kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na huwezi kuhurika na maisha haya ya dunia maisha ambayo ni mafupi zaidi ya kuelekeza moyo wako kwa Allah jalla wa ala ndio maana salaf walifanyia kazi hadithi hii baada ya kujua kwamba kuna kitabu kilichotangulia kwa kukithirisha a'mali na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwathibitisha juu ya kile walichokiitakidi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walichojifunza katika dini ya Uislamu kwa kuogopea jambo hili mpaka ikafikia hatua wanamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam tuna nini sisi kufanya amal hali ya kuwa yashatangulia maandishi kwetu sisi imma motoni au peponi mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fanyeni amal kila mmoja atafanyiwa wepesi wa kila alichoumbiwa wewe inatakiwa ujitahidi na kufanya a'mal za khairat na maamrisho ya Allah jalla wa ala kwa sababu hujui umeandikiwa wapi lakini Allah subhanahu wa ta'ala rahim ni mwenye huruma kadhalika Allah ni mwenye kusamehe madhambi na kadhalika kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haiondoshi qadar isipokuwa kwa duaa kumuomba Allah jalla wa ala kila mara na kila wakati na hiyo ndiyo ilikuwa amali ya salaf mpaka wanasema baadhi ya salaf kuhusu hadithi hii na mfano wa hadithi hii kwamba ma abikal uyun hakuna kitu kinachoyaliza macho na kuwaliza wanadamu ma abekaha alkitabu sabit kama kinavyowaliza kitabu kilichotangulia maandishi yaliyotangulia hujui wewe ni katika watu wa janna au ni katika watu wa motoni nasalullah aljannata wa na'udhu bihi minan nar ayuha nasu ibadallah tukisoma hadithi kama hizi inatakiwa tukae mmoja mmoja wawili wawili utafakari kwamba mimi mwisho wangu ni upi na ni wapi ninakoelekea ni nini baada ya uhai wangu huwa wa dunia je mimi ni katika wale walioandikiwa motoni au walioandikiwa peponi jitahidi nafanya juhudi katika amali ayuha nasu ibadallah kuna baadhi ya mambo ambayo anataja ulama kwamba ni yenye kusaidia kuthibiti katika njia hii njia ya haki na dini ya Allah jalla wa ala miongoni mwa hayo ambayo atatusaidia sisi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kuhisi katika moyo wake kwamba anahitajia kuthibitishwa na Allah jalla wa ala katika dini yake mpaka kufa kwake ukishalihisi hilo litakufanya wewe ukithirishe kumwomba Allah jalla wa ala thabat na ndivyo walivyokuwa ahlul ilmi na watu wema walikuwa kimuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabat kama alivyoeleza hilo Allah katika sura al-Imran kwamba miongoni mwa kauli za ahlul ilmi watu wenye khashyatullah subhanahu wa ta'ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana ewe Allah usizipondoshe nyoyo zetu baada idh hadaitana baada ya kuwa umetuongoza sisi usizipondoshe nyoyo zetu zikaiacha haki tuliyoijua tukarudi katika batil lakini kadhalika miongoni mwa dua alizokuwa akizikithirisha mtume sallallahu alaihi wasallam kuziomba alikuwa akiomba mara kwa mara Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ewe Allah mwenye kuzigeuza nyoyo uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako huyu ni mtume alayhi salatu wassalam ambaye Allah amemthibitisha na akamtangazia thabat lakini alikuwa akiomba dua hii na Allah anamwambia walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila na lau kama wallahi sio sisi kuthibitisha juu ya kile tulichokupa katika wahi basi ulikurubia kumili kwa wao kitu kidogo hao makufar namna walivyokuwa kikuzonga na kutaka uiache dini ya Allah jalla wa ala na ushikamane na yale waliokuwa nayo aqulu ma tasmauna billah alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya وبه نستعين على ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin أشرف muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس عباد الله نقزنق إسلام hadithi tuliyotangulia kuisoma ni hadithi inatisha kwa mtu mwenye mazingatio lau kama ataizingatia hadithi hii kwamba wewe hujui masiri yako lakini ma'al asaf ukawa wacheza na jambo la dini yako ya Uislamu na kile ambacho huenda kwa kukifanya hicho kitakuokoa mbele za Allah jalla waala na Allah shahidi kwamba wale watakaoshikamana na mafunzo ya Allah na mafunzo ya mitume wake wataingia katika janna na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam walipokata tamaa masahaba na kuona kwamba sasa si sitofanya amal za nini asema i'malu fakullun muyassaru lima khuliqa lah au kama qala sallallahu alaihi wasallam fanyeni amal kila mmoja atafanywa wepesi wa kila alichoumbiwa kwa inatakiwa sisi tukithirishe katika amal na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabati ayuhan nas ibadallah miongoni mwa vitu vinavyosababisha mtu kuthibiti katika njia ya haki na njia ya dini ya Uislamu aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ni kumwamini Allah jalla wa ala imani ya kweli yenye kuwafikiana na moyo wake na matendo yake na ulimi wake yaqulu Allah jalla wa ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنا وثبتيش الله سبحانه وتعالى وليؤمني katika uhai wa dunia na akhira al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala alipokuwa kitafsiri aya hii asema Allah wathibitisha hao waumini wa kweli ambao imani yao imeafikiana matendo yao na nyoyo zao kwa kuondoshea zile shubhati zinapokuja na shahawati Allah huwapa irada matashi yenye kukata na kadhalika kwa ilmu waliokuwa nayo ya kuijua dini Allah huwaongoza wakaepukana shubhat za watu wa batil na Allah huwathibitisha katika hilo lakini kadhalika Allah huwathibitisha wao inda almaut wakati wa kufa kwao kwa kuthibiti katika uislamu na kalimatu tauhid la ilaha illa Allah na kadhalika Allah huwathibitisha katika makaburi yao inda suali almalakain wakati wa kuulizwa na malaika wawili mtu anapozikwa katika kaburi lake man rabbuk wama dinuk waman nabiyuk mu'min Allah humthibitisha kwa kujibu kwa usahihi maswali haya rabbi Allah wa dini al-islam wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayudhillu Allahu adh-dhalimin na Allah huwapoteza madhalim pale wanapoulizwa katika makaburi yao wao huwa wanapiga makelele kusema ha ha la adri anapiga makelele na kusema mimi sijui kisha anambia maadaraita wa matalaita hukujua wewe wala ukusoma kisha adhab fawqa aladhab na'udhu billahi min adhab alqabr min adhab an-nar kwa hiyo Allah huwathibitisha watu hao lakini kadhalika mtu anaposhikamana matendo ya kisawasawa na akashikamana dini yake na akaitendea haki dini ya Allah jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala humthibitisha walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita Allah jalla wa ala alipokuwa akielezea namna alivyomneemesha mwanadamu akampa amri ambazo anaziweza kuzibeba kila mtu anaweza kwa kadri ya uwezo wake hakuna mtu ambaye anashindwa kuswali hakuna anayeshindwa kufunga na zote ibada anazoamrisha Allah jalla wa ala na kila ambaye anashindwa jambo fulani Allah amemwekea njia ya kulifanya kwa namna nyingine au atakapoliacha atafanyaje Allah ametufanyia taisiri katika amri zake Allah jalla wa ala akaeleza kwamba lau kama wao wangeamrishwa kuwa nafsi zao na mfano wa hayo basi wasingeweza wangefanya kwa chache sana kisha akasema Allah walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bi na lau kama wao wangefanya yale walioaidhiwa nayo katika yale ambayo wamekuja nayo mitume wake Allah jalla wa ala lakana khairan lahum ingekuwa ni khairi kwa wao wa ashadda tathbita na kadhalika wangekuwa ni kuthibitishwa zaidi juu ya dini ya Allah jalla wa ala lakini kwa sababu hawakusimama na mafundisho na maamrisho ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akawapondosha kama walivyokuwa wamepinda mara ya kwanza wanuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ayuhannasu nasu ibadallah miongoni mwa mambo yanayothibitisha mtu kusimama katika usawa na kunyooka katika njia na kufa katika njia ya haki ni kujizuia na madhambi makubwa yake na madogo yake ya siri na ya dhahir unapokuwa na watu na unapokuwa peke yako na kila mtu ajijua udhaifu wake pale anapokuwa peke yake na anapokuwa na watu wajua moyo wako wewe kwamba nafanyaje katika madhambi kwa sababu madhambi ni miongoni mwa sababu ambazo zinamfanya mtu kupata zaidi na kupinda kuiacha njia ya haki na hasa unapokuwa musir katika madhambi na bila kutubia kwa Allah jalla wa ala. Leo sisi tumepewa ibtila na simu zetu hizi, mtu anaweza kakaa na simu yake angalia machafu na maovu na kila uvundo, na anajijua kwenye nafsi yake, lakini akitoka hapo apuuza na kuona ni jambo la kawaida. Tub ila Allah azza wa jalla. Lakini wangapi wanaopokosea kwa madhambi ya siri na wakawa hawatubii kwa Allah jalla wa ala, hilo linaweza kufanya kuiacha njia ya haki na kuenda katika batili waliyadhu billah ayuha nnasu ibadallah miongoni mwa vitu vinavyothibitisha nyoyo zetu na kututhibitisha juu ya haki ni kukithirisha kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukizingatia maana zake na kukisoma na kukisomesha Allah subhanahu wa ta'ala amejalia Qur'ani kuwa ni kitu chenye kumthibitisha Muislamu anaposimama nayo kisawasawa yaqulu Allahu jalla wa ala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaq liyuthabbita alladhina amanu wa huda wa bushra lilmuslimin sema ameiteremsha hii Qur'an ruhul qudus malaika jibril alayhi salam kutoka kwa Mola wako kwa haki ili kuwathibitisha wale ambao wameamini Allah subhanahu wa ta'ala akataja kwamba Qur'ani hii inathibitisha nyoyo za wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala pale watakapoisoma Qur'ani kwa mazingatio na wakadumu nayo na yakawa maisha yao ni qurani na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika ni mwongozo na ni bishara kwa waislamu ayuha nnasu ibadallah miongoni mwa vitu ambavyo vinamthibitisha mtu katika dini ya Allah jalla wa ala ni kuinusuru dini ya Allah jalla wa ala kwa kila njia anayoiweza kwa kuifundisha dini kuisoma kujitolea kupambana na watu wa batil kupambana na kufar mushrikun na mujrimun na kila mtu wa batil inamthibitisha mtu katika jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Allah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum mkimnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na nyinyi atakunusuruni na kadhalika atazithibitisha nyoyo zenu wakati wa kuitetea dini ya Allah jalla wa ala ayuha nasu ibadallah miongoni mwa vitu ambavyo vinathibitisha nyoyo ni kurejea kwa watu wa haki na hasa inapokuwa imetokea fitan na balbala na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kazipondosha nyoyo kuzitoa katika haki wakawa watu wa batili wamekithiri wakarudi watu kwa watu wa haki watu walioisimamia dini ya Allah kuanzia ulama duat na wengineo ndio maana al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anaeleza kwamba wao walikuwa yakiwapata majanga mbalimbali ambayo yanaweza kuzipondosha nyoyo zao wenda kumtembelea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wakamwelezea masaili yao yaliyowasibu na akawapa mauidha na liwaza kisha wakaondoka pale kana kwamba hawajai kupata matatizo kwa sababu ya maneno yake yaliwazo yaliyojengeka juu ya kitabu cha Allah na mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mwongozo wa salaf lakini kadhalika yohannas miongoni mwa vitu vinathibitisha nyoyo ni kufanya subra katika masaib yanapokupata masaibu mbalimbali ufahamu kwamba wewe sio wa kwanza kuna waliopata masaib makubwa kuliko wewe na walifanya subra juu ya dini ya Allah jalla waala mpaka kufa kwao na kadhalika ushikamane na watu wa haki wawe ndio jamaa zako kukuliwaza na si watu wa batil na Allah jalla waala amemwamrisha hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya mpaka mwisho wa aya ayuha nasu ibadallah miongoni mwa vitu vinavyothibitisha nyoyo ni kukithirisha kumtaja Allah jalla wa ala laila wa nahara sirra wa jahara kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala al-adhkar adhkaru sabahi wal masaa adhkaru duburi kulli sala adhkari za kutoka nyumbani kurudi nyumbani kupanda kipando kuingia masokoni na kila adhkar adhkari ambazo hazina mipaka kila ukitembea njiani ukiwa kwenye kipando chako kwenye shughuli zako mtaje Allah subhanahu wa ta'ala na hilo linapelekea zaidi katika ikhlas katika kufanya jambo kwa ajili ya Allah jalla waala kwa sababu hakuna anayekuona katika hilo kwa nini adhkari zimthibitishe mwenye kuzifanya na hali ya kuwa Allah jalla waala ametoa bishara njema kwa wale wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ala bidhikri llahi tatma'innul qulub tambueni kwa kumtaja Allah nyoyo hutulizana kataka moyo wako utulizane katika njia ya haki na dini ya Allah na zile kurubati zinazokupata wewe matatizo mbalimbali mbali. ujue kwamba Allah jalla waala amekadiria na yeye ndiye mwenye kuweza kuyatoa wewe utamatana na jambo la kumtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu moyo wako utatulizana na jambo lingine ambalo nitakhitimisha nalo katika maudhui hii ni jambo la ikhlas ikhlasu niyya lillahi azza wa jalla kutakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada unazozifanya amtakasie dini Allah jalla wa ala Allah huwaokoa watu wenye kumcha Allah na kadhalika wenye ikhlas katika ibada zao na katika mambo yao wanayofanya lillahi rabbil alamin huwathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wanaliwazo ambaye ni Allah wakijua kwamba yeye ndiye anaweza kutuokoa kutokana na matatizo ambayo yanatusibu katika maisha haya ya dunia kwa hiyo ayuha nasu ibadallah hadithi uliyoisoma imebeba ujumbe mzito ujumbe ambao unatisha lakini tumepewa ufumbuzi wa namna ya kujinasua kadhalika kukithirisha dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumelitaja hilo kithirisha dua na kumwomba Allah na kadhalika usijiaminishe katika moyo wako na makri za Allah subhanahu wa ta'ala wala usijiaminishe kwamba mimi siwezi kupinda njia hapa nilipofikia siwezi kurudi nyuma ya visigino vyangu la wewe unaweza ukatoka katika njia kikubwa ni kumwomba Allah taufiq na kukithirisha yale ambayo yanatajwa na ulama katika kulinda jambo la thabat na kuilinda dini yako ili ufe na ukutane Allah jalla waala ukiwa salama katika moyo wako na ukutane Allah subhanahu wa ta'ala hali ya anta min ahli aljanna wa nasalu nas'alullah aljanna kwa kumalizia hutuba yangu hii tufahamu kwamba mbele yetu kuna mwezi wa Ramadhan mwezi ambao Allah ametangaza tauba ndani yake na maghfira na rahma na Allah amefungua milango ya khairat ambayo haifunguliwi katika miezi mingine kuliko mwezi wa Ramadhani lakini ndani yake kuna ibadat miongoni mwa ibada hizo ni as-saum Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yeyote atakayefunga ramadhan kwa ajili ya iman na kutarajia malipo ya Allah jalla wa ala atasamehewa madhambi yaliyotangulia kadhalika kuna qiyamu ramadhan salatu tarawih kuna watu ni wavivu kusimama wewe una matatizo mbalimbali mbali.